أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Hvala Allahu Đelešanuhu, svevišnjem gospodaru svjetova i neka salavat i selam našega poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Prošli put nam je ostalo da kažemo još, znači od prošlog predavanja, jedan dio zbog ograničenosti ili s vremenom, to smo ostavili za ovaj put, a radi se o pitanju da sljeđenje poslanika sallallahu alaihi wasallam neće biti ispravno osim ako se slaži sa šerijetom u šest stvari – veoma bitno da se zna, znači postupci za koje kažemo da slijedimo poslanika ali u tim postupcima neće biti ispravni osim ako ispunjavaju šest stvari. Prva tih stvari jeste uzrok ili razlog. Zbog čega nešto činimo? Uzrok ili razlog. Neko će kazati ovo činim jer je to psanik Ali to sam činio, treba to jel dokazati. Ako čovjek čini neko djelo, ili ibadet, ja, ako čini neki ibadet, iz razloga za koji nema utemeljenja u šerijetu, čini neki ibadet, ali taj ibadet nema utemeljenja u šerijetu, onda se to smatra novotarijom. Onda se to smatra novotarijom. Recimo, eh, poslanik Ali Salatu to je li ovaj, preneseno u vjerodostojnim predajama, je klanjao teraviju. I to je, to je jasno se zna. To niko ne poriči. I ko klanja teravijom, on slijedi poslanika Ali Salatu Veselam. Ja. Poslanik Ali Salatu je postio ponedjeljak i četvrtak. I to se sigurno zna. Preneseno je znači u vjerodostojnim hadisima poslanika Ali Salatu Veselam. Međutim, ako bi neko postio svaku srijedu, svake srede posti ili svake subote. Da li se, da li se to smatra sljeđenjem poslanika ili slatosa? Odnosno, smije li tako postupati? Ne smije zato što nema razloga ili povoda da se posti svaka srijeda. A može se onaj, postiti poneka srijeda? Može. Međutim, postiti svaku srijedu. E, znači, zato mora postati razlog. Ako je poslanik ili postio svaki ponedjeljak i četvrtak ili postio svaki ovaj svake godine postio deveti dan Zulhidžeta, je li? Onda je to njegova praksa koja je utemeljena i mi tako možemo postupati i to se smatra steđenjem poslanika ili statusa. Isto tako recimo za teraviju se zna, je li? Međutim ako bi neko ovaj provodio određeni noć i Ibadetu nećemo spominjati primjere, jel, a, provodio određene noću i badetu, za koje nema utemeljenja u šerijetu da ih poslanika ili slatu salam provodio u ibadetu, nema njegove praksi, niti imao u praksi njegovih ashaba koji su od njega učili vjeru, onda je provođenje te noći u ibadetu, baš te određene noći je novotarija. Međutim, možemo li mi provoditi, ovaj, klanjati svako večer noćni namaz? Možemo, je tako? Zato što je to bila praksa poslanika, ali Međutim, odrediti određenu noć, recimo 31. decembar, svake godine je provoditi u Ibadetu, jeli, to je bila novotarija. Je li tako? Ili ne? Ako svake godine 31. znači 31. decembar tu noć provodili u Ibadetu, To bi bila novotarija. A iz druge strane, ako je, ne, ako je neprovodilo ibadetu ili u onom šetanskom ibadetu, to bio veliki grijeh. Je li slično to? Je Jel vam jasno ovo prvo? Znači mora postojati uzrok ili razlog zbog čega nešto činimo. Ne možemo kazati, ovo ja mislim da treba tako. Jer ako postimo određeni dan ili klanjamo određenu noć, to mora postojati razlog ili uzrok tog našeg postupka, odnosno da je to psanik ili islatu sam činio. Druga stvar ili drugi e, uvjet je e, vrsta, vrsta određenog djela. Vrsta određenog djela. Ako čovjek čini neku vrstu ibadeta, za koju nema utemeljenja u širijetu, određena vrsta ibadeta, dobrog djela, za koju nema utemeljenja u širijetu, isto se to je ovaj, smatra novotarijom i ne prihvata se. Kao na primjer, da kolje umjesto krave i deve za kurban kolje ovog e, konja. Može Ne može. Znači, ovo su precizno određene stvari i poslanik Ali Islat Veselam je za kurban klao šta? Ili devu, ili ovaj, e, goveće, ili bravče, ovca ili koza. Treći uvjet je količina. Količina određenog dijela. Znači, to je precizirano. Možemo li mi klanjati više rekata recimo u farz namazima nego što je propisano, nego što je psanik kada sam klanjao. Ili recimo sabarski suneti. Poslanik Ali sam klanjao dva sabarska suneta, dva rekeata. Ako mi htjeli da budemo ili pobožniji od njega i da hoćemo da klanjamo četiri, činimo novotariju. Jer poslanik Ali sam klanjao dva ili podne četiri suneta mi klanjamo osam, ne može. Znači mora biti isto količina. E, četvrta, četvrti uvjet je način kako određeni badet izvršiti, kako ga realizirati. Kao što je recimo primjer obavljanja namaza. Zna se kako se namaz obavlja, po redu slijedu ima jel, početni tekbir, učenje, kijam, stajanje, pregibanje, seđda, tako dalje. Ako bi neko činio ovaj namaz, obavljao namaz bez rukua ili bez učenja, to bi mu bilo li neispravno. Isto tako recimo abdest, pri abdestu. Ako ne bi abdestilo onako kako abdestio psanik ali to selam, odnosno neke dijelove izostavljali ili neke e, dijelove dodatno prali, tada bi znači e, postupali suprotno poslaniku ali islatu selam praksi. Peti uvjet je vrijeme vrijeme određenog ibadeta. Prošli put smo spominjali vezano hađa, jel? Hađ se ne može obaviti uvijek. Ima određeno vrijeme. Isto tako mnogi drugi ibadeti. Ne može se ovaj kurban klati u ređepu. Nego se kurban kolje u kojem mjesecu. Kurban, bajramski. Kad se kolje u kojem mjesecu? U kojem se mjesecu obavlja hađ? Spomenuli smo, Zulhidje, u Zulhidje, 10. 11. 12. 13. Isto tako ne možemo postiti ramazanski post u mjesecu Rebiju euro I šesti uvjet je mjesto. Mjesto. Znači, ne, određeni badeti su vezani za određeno mjesto. Ako je činimo na drugom mjestu, on nam se uopće, znači činimo novatariju i ti nam se ibadeti ne prihvataju, odbijaju se. Nisu svi badeti vezani za mjesto, nisu svi ti možeš klanjati namaz bilo gdje, ako si na putu, bilo gdje, ne moraš klanjati na određenom mjestu. Isto tako, recimo, ovaj, neka druga djela, klanje kurbana, ne mora se klati na čošku, na lijevom čošku kuće ili na desnom, nego može na drugom mjestu, bilo gdje. Znači, mjesto je ona vezano za određene ibadete, recimo i tikaf. Može se tikaf obaviti u, u fiskulturnoj sali, ne može. Ne može ni u kući. tikaf je striktno vezan za, džamiju. I tikaf se vrši u džamiju. Isto tako hađ. Može li se hađ obaviti u Atini? Ne može. Niti se može obaviti na Ajvatu, cistu. Hađ se može obaviti samo u Meki na svetim mjestima jeli, koja, su, koja su vezana za te obrede. Znači, to je, to je šest uvjeta koji su neophodni da bi za određeno djelo kazali da je u skladu sa poslanikom praksom. Ovo je veoma bitno znati, jer na osnovu ovoga možemo razlučiti šta je novotarija, a šta je poslanikova praksa ili sunet. Dalje, sljedeće pitanje, koje je kako bitno, jeste poslanikov odnos prema pitanjima oko kojih nije dolazila objava. Poslanikov odnos prema pitanjima za koja nije dolazila objava. Recimo, uh, poznato je da je poslanik Ali sam dobijao Kur'an, objavu, i da je to dosljedno prenosio, da je to dosljedno prenosio jeli, svome umetu i da u tome nikako nije mogao pogriješiti. Jer uh, pripisuje se svim poslanicima se pripisuju određena svojstva. Tako isto se pripisuje svojstvo i smet. a to je da su bili sačuvani od greške u prenošenju objave prenošenju objave i u prenošenju ovaj, vjerskih propisa. Međutim, u pitanjima... U pitanjima i događajima, recimo, za koje nije dolazila objava. Kako je poslanik Alijek tu postupao? Nije imao objavu. Čekao da dođe objava. A šta ako ne dođe? Znači imamo Kur'an. Poslanik Ali Islata sam dobio Kur'an. Imamo sunnet, odnosno jednu vrstu objave isto. Sunnet je jedna vrsta objave, odnosno nadahnuće. nadahnuće. Pa ćemo objasniti te stvari. Znači šta je poslanik Ali Islata sam radio ili kako je postupao u znači, slučaju kada za određeno pitanje nije dobio objavu šta je radio je po svome slobodnom mišljenju ili svome vlastitom slobodnom mišljenju što se naziva ičtihad. Ako nije ko čuo za riječ ičtihad, može da je zapiše, znači ičtihad je kada e, osoba, u ovom slučaju psanika ali islatu selam, na osnovu svog slobodnog mišljenja, razmišljanja, na osnovu određenih pravila, donese određeno mišljenje ili postupi na određen način. E sad je li u svim stvarima poslanik Ali Islatu sam postupao po svome ili slobodnom mišljenju ili, ili je čekao objavu. Ako se radilo o pitanjima akide, učite akidu, slušate šta je akida i pitanja akide, ako se radilo o tim pitanjima, poslanika Ali Sila Selam nikada nije ovaj, postupao po svome slobodnom i ličnom mišljenju. Nego je čekao šta? Čekao je objavu čekao je objavu, jer poslanik Ali Islata sam uzrećemo primjer, često je bio upitan u sudnjem danu, često i od, i mušika, i od židova, i od, i od muslimana koji su bili sa njim, bio je pitan kada će biti sudnji dan. Je li odgovarao? Je li znao kada će biti sudnji dan? Nije. Nije odgovarao, nego je govorio onako kako mu uzvišen Allah objavio, da samo kada će desiti sudnji dan, samo Allah zna. Pa uzvišen Allah na nekoliko mjesta u Koranu jel, kaže Jes eluke nasu ani sa'a Kul innama ilmuha inda Allah. Kaže, pitaju te, ljudi te pitaju kada će biti smak svijeta ili sudnji dan. Reci, samo Allah zna. Samo to Allah zna. Ali je poslanik Ali sam otkrio dio toga, dio znanja o sudnjem danu kazao da će, da će doći iznenada. Da će doći iznenada, ljude će iznenaditi kad se ne budu nadali. To je znači ako se radi o akajskim pitanjima, pitanjima vjeri, posebno pitanjima gajba, ono, onoga što je skriveno, poslanik Ali to sam nije odgovarao po svom sobstvenom mišljenju, po svom ištihadu, nego je čekao Međutim, ako se radi ili ako se radilo o pitanjima muamelata, odnosno međuljudskih odnosa, gdje se i ljudski ru, um, gdje se i ljudski razum može uplesti, e, gdje se obzir uzmaju okolnosti i stanje određenog naroda ili pojedinca, iskustva čovjeka i opća korist. U tim pitanja poslanik Ali salat veselam je postupao po svome slobodnom mišljenju, često, jeli, odnosno po svome čtihadu, pa ću navesti jel, za to primjere. Navešćemo za to primjer. Znači u pitanjima međuljudskih odnosa, recimo pitanjima poslovanja, poslovanja, sklapanja određenih ugovora među ljudima, poslanik Ali Islalatu je e, često postupao po svome slobodnom mišljenju ako nema objavi. Ako nema objavu, Međutim, ako ima objavu, nije postupao po svom slobodnom mišljenju. Navešimo primjer hadis od Rafija ibn Hudeđa. Kaže, kada je poslanik Ali Islalatu došao u Medinu, zatekao je stanovnike Medine kako vršio plodnju palmi. Znači, postoji e, ženska vrsta i muška vrsta palmi ili hurme. Poslanik Ali Sata sam kada je došao u Medinu, našao sahabe kako vršio plodnju. Imali su svoj običaj, svoj način, kao zanatnik, jel, kao kalemljenje. Pa ime poslanik Ali Sata sam preporučio da to ne radi. I on su ga poslušali misleći da je to šta? Da je došlo objavom. I te godine su im hurme jel, podbacile, odnosno slabo su rodile. I kad je to vidio psanik Ali Salat kazao je, ja sam samo čovjek. Ako vam naredim nešto iz vaše vjere, to jest iz propisa vjeri, ovako klanjate, ovako postite i tako dalje, to prihvatite. A ako vam naredim nešto na osnovu svog slobodnog mišljenja, pa ja sam samo čovjek. Hadis bliži muslim. Znači u ovom slučaju vidimo da je poslanik Ali u ovom pitanju postupio po svom slobodnom mišljenju, ne znajući pravila tog zanata, jel? I pogriješio, pa je poslije li kazao da u tim pitanjima, pitanjima zanata i nekih stvari u Dunjalučki, da poslanik Ali Islatu postupa po svome slobodnom mišljenju i da može pogriješiti, može pogriješiti u tim stvarima. Ali u pitanjima vjeri, u propisima vjeri poslanika ali to sam ne može pogriješiti jer je uzvišen Allah uzeo na sebe da će ga sačuvati svake i najmanje greške. Također poslanik alaih Salatu vam je rekao u pitanjima u kojima mi nije došla objava ja među vama sudim po svome slobodnom mišljenju. Znači u pitanjima u kojima mi nije došla objava ja među vama sudim po svome slobodnom mišljenju mudrost znači zbog koje je uzvišen Allah dozvolio poslaniku ali salatu da postupa po svome slobodnom mišljenju, jeste da bi ashabe svoje poučio i navikao kako će oni u pitanjima, novonastalim pitanjima koja se budu pojavljivala, kako će oni izvlačiti propise za to ili rješenja za to. Jer e, tekstovi Kur'ana i sunneta su ograničeni, jel tako? Kur'anu ima toliko sura, toliko ajeta. E sad, svi ti ajeti i svi hadisi ne dotiču sva pitanja, nego daju samo određena pravila i smjernice, na osnovu kojih će ashabi nakon poslanikove smrti, ali i salatu wasalam, i tabiini, i mi do sudnjega dana izvlačiti propise, samo su postavljena određena pravila i principi. Na osnovu toga učenjac izlači propise za pitanja koja nisu bila poznata u ono vrijeme, nego se pojavila recimo u novije vrijeme, a traži se za njih rješenje. Poslanik Ali Islatu kada je poslao Muaza u Jemen, upitao ga je kako ćeš suditi ljudima i po čemu ćeš suditi ljudima, pa je rekao Allaho će sudiš po Allahove knjizi. To je po što u Allahove knjizi. A šta ako ne nađeš to u Allahove knjizi, kaže postupit ću po praksi ili sunetu poslanika ali A šta ako ne nađeš to jel, u praksi poslanika ali kaže postupit ću po svome vlastitom mišljenju. Onako kako mislim da je ispravno. To je znači princip. Princip i poslaniku, ali i slatu sam bio i njegovi ashaba i svih učenjaka do sudnjeg dana. Postupaju po Koranu ako ima rješenje u Koranu. Ako nema, traži gdje? Traže u, u, poslanikovoj praksi. Ako ne nađe u poslanikovoj praksi rješenje ili neke smjernice koje upućuju na rješenje, traže to u praksi koga? Praksi ashaba. I oni se uzimaju isto. I šta je poslanik, ali sam rekao? alaikum bi sunneti wa sunneti l'hulefaj rašidinu mehdin min ba'di. Kaže, držite se moga sunneta i moje prakse i prakse mojih ovih ashaba upućenih, upućenih halifa, četvorci halifa. I ako, na, ne nađe ni u njihovim stavovima rješenje, onda on na osnovu pravila i principa u Koranu i sunnetu postupa znači, na osnovu svog vlastitog mišljenja, onako kako misli da E sad se postavlja jedno veoma bitno pitanje. I neko će postaviti pitanje ako smo utvrdili da je poslanik Ali Salat Veselam ponekada donosio rješenja na osnovu svoga vlastitog mišljenja, slobodnog mišljenja, u pitanjima, ovo je bitno, znači, ne, znači u pitanjima u kojima nema objave. E, postavlja se pitanje, e, znači onda je otvorena mogućnost greške. Otvorena mogućnost da je poslanik Ali Salat mogao pogriješiti što je u suprotnosti sa poslaničkom, znači, nepogrešivošću. Jer poslanici su nepogrešivi, tako. Kako odgovoriti na ovaj problem, ovo pitanje? Ovo može postaviti neko od, od nemuslimana, kazati, vidi vas, ovako ovo nije jasno, može ubaciti sumnju vjeru. Posebno ovi što ste čuli ali na, prvom času, na prethodnom času, orientalisti koji su uglavnom izučavali islam, a prije svega sunnet, izučavali su ga da bi našli eh, neke ovaj, nedostatke u vjeri islamu i da bi to pokazali muslimanima. Tako su napravili jedno veliko djelo. Napravili su jedno veliko djelo eh, odnosno pomagač kako da se nađu određeni hadisi u zbirkama, kako i naći, kako i najlakše naći. Recimo spomeni jednu riječ, na osnovu te riječi nađu se jeli, koji bilješi. I to djelo radili su 50 godina. Radili su na tom djelu 50 godina orientalisti i jedan od muslimana je Allahom voljom došao do tog, jeli, tog njihovog djela i ono faktički ukrao ga od njih i poslije odštampao i danas dan to musliman koristi. E, eh, kada je u pitanju poslanikov štihad, moramo znati da postoje dvije vrste poslanikovog i štihada ili dvije vrste poslanikovog postupanja po svom slobodnom mišljenju. Prva vrsta je Prva vrsta je znači e, slobodno mišljenje koje je u vezi sa propisima širijeta. Poslanikovo slobodno mišljenje koje je u vezi sa šerijetskim propisima. Ova vrsta znači ištihada je bila u skladu sa, zakonit, sa zakonitostima objave i sa pravilima šerijata. I tu poslanik Ali to sam nije mogao pogriješiti. Jer uzvišen Allah uzeo sebi znači obavezu da će, da, ovaj, poslanika Ali sačuvati od greške u dostavljanju vjeri. Ovo je pitanje dostavljanja vjeri. Zato poslanik Ali zato kaže uzvišen Allah: "Vama atakumu rasulu fahuduhu wa anhu ono što vam poslanik da, to uzmite ili prihvatite, a ono što vam zabrani, to ostavite, toga se klonite. Kada su pitani propisi, čak i u propisima, jeli, ovaj, recimo uzet ćemo primjer, neki, recimo primjer hadisa. Poslanik Ali Isla, to u hadisima, koji u sebi sadrže propise, nije mogao pogriješiti, jer je bio nadahnut. Nadahnut od Meleka Džibrila ili direktno od Allaha je bio nadahnut da za, određeni, za određenu stvar kaže propis ovaj, koji je ispravan. Druga vrsta ištihada ili poslanikovog slobodnog mišljenja je e, vezana za one stvari koje spadaju u ovo dunjalučka pitanja. Ovo dunjalučka pitanje svakodnevni život. Ova vrsta ištihada je bila u skladu sa običajima i iskustvima ljudi. To je onaj primjer hurmi, oplađavanja hurmije. Je li tu poslanik Ali Islata sam mogao pogriješiti? Jel, mogao je pogriješiti. To ako, ako nije vezano za vjeru, kao što oplodnja hurmi, tu ova nije morala doći intervencija od Allaha da ga ispravi. Znači tu nije morala doći, jer nije vezan, zato vezan nikakav propis. Međutim, ako je ovim pitanjima vezan neki propis, kao što je recimo uzet ćemo primjer ovaj, zarobljenika na bedru, uzet ćemo primjer zarobljenika na bedru kad su ovaj, Poslanik Ali Isla sam ni znao što da uradi sa zarobljenicima poslije bitke na Bedru, pa je pitao Ebu Bekra, Ebu Bekra je rekao, Allaho poslaniće, oni su, ima i bogati, pa hajmo uzeti otkup za njih. Uzeti za svakog zarobljenika, recimo stotinu zlatnika. Pa je pitao Omera, a Omer kaže, Allaho Posanić, to su, kaže, e, vođe nevijestva idolo, i, i mušici, vođe širka, kaže, dozvoli nam da, da im glave odrubimo. I onda psanik ali salatu sam bio naginje ovom mišljenju Omera, jel, Ebu Bekra i postupio je tako. Međutim, Allah ga je ispravio tome. Allah ga je ispravio i objavljen je Kur'anski ajet 67. i 8. sure El-Enfal. 67. i 8. sure El-Enfal je objavljen po ovom pitanju. Znači Allah je intervenirao da bi ispravio psanika ali salatu ovome u čemu je pogriješio. To je objavljen ajet u kome stojim. Nijednom vjerovjesniku nije dozvoljeno da drži sužnje ili zarobljenike dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas kazna velika zbog onoga što ste uzeli. Sutradan je došao Omer i zatekao mu Bekre poslanika kako plaću. Pa je rekao Allaho poslaniće, zašto plaćete da ja plaćem? ako bi našao razlog, ako ne bi našao razlog da plaćem, onda bi se pravio da plaćem sa vama. Kaže, Allah nas je jeli, ukorio zbog toga što nismo poslušali Omera ibn Hataba u njegovom prijedlogu. Pa objavljen ovaj ajet, znači, po, po tom pitanju. <clears throat> znači, ovdje postoje dvije vrste i štihada, Znači, e, slobodno mišljenje, kad nema objave, jeli, u pitanjima za koja su vezani širijski propisi recimo namaz. Kako se klanja namaz, koliko rekiata ima u Kur'anu? Nema. Kako je poslanik Ali Salatu sam donio propis za to? Kako Džibril ga poučio? Džibril je došao i poučio ga. I druga vrsta je, e, znači ovo, ovaj štihad u pitanjima ovo stvari, kao što je pitanje zarobljenika na bedru i pitanje oplodnje hurmi. U ovoj vrsti štihada, ovoj drugoj, Allah Đelešanu ne ostavlja ili ne prepušta poslanika ali salatu njegovom ištihadu, njegovom mišljenju, nego ga nadgleda, nadziri. Pa ako bi njegov ištihad, njegovo mišljenje bilo ispravno, Allah ga u tome ili ovaj, podrži i Allah mu to potvrdi. Međutim, ako bi njegov stav ili mišljenje bilo suprotno stvarnosti ili greška, Allah pošalje znači, objavu, odnosno intervenciju i ispravi poslanika ali salatu u tome, pojasni mu šta je ispravno i naredi mu da promijeni stav ili propis. Uvijek ima neko pitanja. Tim bi završio današnju lekciju. Ako ima pitanja, ne slučaj, pitajte. Ovo je pitanje, znači, da... Ima neko pitanje vezani za ovo večerašnje predavanje? uvoza, ali zašto radi? Jeste, večerašnje se da Aha, pošto ima neki novi, jer mi smo spominjali ovo se predmet se zove sunet. Predavanja, moja predavanja se zovu predavanje suneta. Mi smo govorili u prvom predavanju da je sunet, ako imate onaj papir, imate li viška papira, Sunet je sve ono što je poslanik Ali Islatu Islam radio, govorio, e, znači odobrio svojom šutnjom i njegove moralno-etičke osobine, odnosno životopis koji obuhvata period i prije poslanstva i period poslanstva. Najbolje je ovaj, da vam daju ovi koji su napisali, da prepišete. Zadnji ajet sura LM fal 67. i 68. ajet. Pišite u prijevod, iz prijevoda Korana. Da li ima utemeljenje za dodatni ibadet takozvani svetim noćima, Leletul Berat, Mirađ i slično? Prošle godine je objavljivano u Safu tekst po pitanju ovih, tako pod navodnim znacima, svetih noć, noćiju. E, svi hadisi, postoje hadis o leletu mirađu, o leletu regajbu, o i tako dalje. Međutim, sve jedan hadis u vezi toga su izmišljeni apokri. Sve jedan hadis vezan za ove noći, određene noći ovaj, u mjesecu Ređepu, to su noć u mjesecu Ređepu uglavnom, sve jedan hadis je apokrifan izmišljen možete pročitati jedno od brojeva u detaljno. Da li novotarija potranje vrata prilikom abdesta? Postoji, znači, neki islamski učenjaci e, kažu da se prilikom abdesta i vrat. Navodi neke predaje, jeli, bosanika, ali da je zajedno sa kosom. Sa kosom potirao i vrat zajedno sa kosom potrao i vrat. Ali kažu da nema poseban hadis koji znači izdvaja posebno pranje vrata prilikom abdesta. Međutim, nema smetnje da se potere vrat prilikom abdesta. Što se izostavi? Što ništa. Nikom ništa. Sa kosom zajedno. Znači oni koji smatruju da se vrat treba prati, oni kažu da je ovaj, da je poslanik Ali zajedno sa kosom, potrijeći kosu, potrao dio vrata. Ovako, Znači jer cijela se kosa potiri po, po, po jeli, hadis poslanika ili Hadis u vezi sestre, sestre, samo još malo se umiri. Sa učenjem sure za nafaku. Kaže, ja, uč, ja učim uh, svake noći. Hadis je uh, slab, daj hadis po pitanju učenja sure Lakija, da ona štiti od siromaštva. A neki islamski učenjaci mu hadise kažu da je apokrifan izmišljen učenje sure Vakija na večer. Da li je abdestu obavezna redoslijed pranja dijelova tijela? Po ovom pitanju, pošto nema e, jasnog teksta poslanikovih riječi, e, islamski učenjaci imaju dva mišljenja. Neki smatruju da je obaveza redoslijed, da se pere po redoslijedu ruke, pa kako ide, jel? Međutim, neki kažu da ovaj redoslijed nije obavezan. Ispravnije mišljenje